ornea agria hostrus camelos megiston orneon estin o trochilos elachiston he glaux ais ho epox ruparotaton hoti entoe copro trefetai he rundake spaniotaton ho phasianos, otis tis tetrix cofe apagen perdix scolapax cichle eista ton trapesdon arescheumata tithentai. En tois loipois ta exeira totera estin ho panuchios geranos, stenasdusa trugon, coccyx, he fatta, druocolaptes, crotalos, coronee.